Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Խաղաղության, ջերմության ու բարության մաղթանքով իր եթերաժամն է սկսում Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարը։ Ձայնասրահում ձեզ ողջունում է Անահիտ Միրզոյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Լյուդմիլա Ազատյանը։ Մենք ուրախ ենք հերթական եթերային հանդիպման համար։ Խոստանում ենք տեղեկատվա երաժշտական հետաքրքիր եթերաժամ։ Մնացեք մեզ հետ։ Դպրոցը եղել եւ մնում է հայրենաշինության, տարբեր բնակավարներում հաղթանակների, զարգացած երկրում ապրելու առհավատչան։ Եվ հոգ չէ, որ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ներխուժել են մեր կյանք, որ ընթերցվում են գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կամ տեղեկատվական հոսքն այնքան մեծ է, որ ուսուցիչներն ու ծնողներն են շփոթվում։ Էլ ինչ ասել աշակերտների մասին։ Խնդիրներ իհարկե կան, եւ դրանք հատկապես ակնառու են յուղական դպրոցներում, որոնք շենքային պատշաճ պայմանների, խմբակների, աշակերտների բավարար քանակի եւ այլնի կարիք ունեն։ Իմ զրուցակիցն է Մարտունու շրջանի Խարահունջի համայնքի հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Զվարթ Հայրապետյանն, ով կիսեց իր մտահոգություններն ու ցանկությունները։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան թելադրում է իր պահանջները։ Այսօր չի կարելի տասնամյակներ առաջ մեր դասավանդած աշակերտներին համեմատել ներկայիս աշակերտների հետ։ Եթե առաջ աշակերտները ինչ որ չափով թեկուզ եւ կապված էին գրադարանի հետ եւ ընթերցանությունը հարգի էր, իսկ դասարաններում ընթերցանության տեխնիկան գնահատելի, այսօր բացակայում է դա, որովհետեւ նախ երեխաները շատ են հեռացել գրադարանից, հետո համակարգիչները դարձել են յուրաքանչյուր տան անհրաժեշտություն եւ երեխաները օգտվում են համակարգչից սակայն պետք է նշել դրական եւ բացական կողմերը աշակերտները չեն ընթերցում որովհետև եթե հանձնարարում ես անգամ շարադրություն, աշակերտները համակարգչից են հանում ազատ թեմայով շարադրություններ։ Իսկ մեր նախկին աշակերտները որոնք եւ գրքասեր էին, եւ ընթերցասեր։ Կատարում էին առաջադրանքները, ինքնուրույն խոսքի զարգացում ունեին եւ նպատակասլաց էր ուսուցումը։ Այսօր մի տեսակ դժվարությամբ եմ խոսում ես այդ մասին, որովհետեւ զգում եմ, որ ինչ որտեղ ուսուցումը ինչքան էլ համարենք անհրաժեշտություն շատ աշակերտների մոտ մի տեսակ բոլորովին այլ իմաստ ձեռք բերել ավարտական քննության պատրաստվող աշակերտները առաջ ջանադրաբար նստում ու պարապում էին։ Հիմա մի քանի տարի արդեն ես այդ բանը չեմ նկատում մեր աշակերտների մոտ։ Չնայած միասնական քննություններ, այնուամենայնիվ գոհ չէ։ Մի այլ պատճառ կա՝ ուսուցման վճարովի համակարգը։ Տարիներ շարունակ, արդեն 40 եւ ավելի տարիներ դասավանդում եմ Բայց վերջին 10-20 տարիների ընթացքում է, որ այս վճարովի համակարգը կա։ Դպրոցում մենք միջակ կարողությամբ աշակերտներ ունենք, որոնց եթե հնարավորություն տան տնօրինությանը երաշխավորելու, արդյունք նրանք ի վիճակի են ուսումը շարունակելու բուհում, ապա հաստատ համոզված եմ, որ ոչ մի տնօրեն եւ ոչ մի ուսուցիչ այդ համաձայնությունը չի տա, բայց մենք դպրոցում բավարար գնահատականներով աշակերտներ ենք ունենում, որոնք հետագայում իրենց ուսումը շարունակում են բուհերում։ Սա էլ ինչ որտեղ անջրպետ է առաջացնում ուսուցման, որակի, ինչպես նաև աշակերտների սովորելու մակարդակի, եւ նույնիսկ այստեղ ուսուցիչն է ինչ որտեղ նահանջում, որը հետև ուսուցչի գնահատականը որոշվում է աշակերտի մակարդակով։ Եթե այդպեսին նա շակերտը, ապա հասկանալի է ուսուցչի մակարդակը։ Այսինքն հարգանքը իր իսկ հանդեպ ինչ որտեղ կորցնում է։ Եթե լավագույն աշակերտները նույնիսկ երբեմն չեն հասնում այն բարձունքին, որ անհրաժեշտ է, տեսնում ես միջակությանն այդտեղ Իսկ գյուղի դպրոցը ինչ որտեղ չի մնում այն բարձունքի, այն առումով, որ նահապետական ինչ որ բան կա գյուղի դպրոցում, այն ամենանիվ հավատարիմ չի մնում սկզբունքների ինչ որ ժամանակից դուրս։ Այսինքն, այդ հակողությունները մի քիչ ավելի քիչ չեն գյուղում։ Ես հավանաբար այն երջանիկ սերնդից եմ, որ ունեցել եմ լավագույն աշակերտներ, որոնք այսօր եւ աշխատում են եւ հասել են արդյունքի։ Եվ ես դեռ այն ժամանակ անգամ նահապետականություն չեմ նկատել, որևէտե այսօր է չկա դա։ Հաղորդակցությունը ինֆորմատիկայի բազմազանությունը, ինչ որտեղ նահապետականության բան չեմ տեսնում, անգամ ծնողների մոտ։ Գյուղը այդ առումով, ինչպես եւ դպրոցը, որը գյուղը գյուղ պահելու ամենակարևոր պայմանն է, առաջխաղացում շատ ունի իսկ ընդհանրապես աշակերտների մոտ այսօր նահապետականությունը ինչպես տեսնես օրինակ կար ժամանակ երբ դպրոցներում մեր թեկուզ աղջիկները գեղեցիկ դպրոցական արտահայտստով էին ներկայանում դպրոց բայց փոխվել է ժամանակները չենք կարող ասել, այն ժամանակ նահապետականություն էր։ Օրինակ իմ աշակերտները գեղեցիկ դպրոցական հագուստով էին ներկայանում։ Ինչու ասել նահապետականություն։ Եվ երբ ժամանակը իր պահանջն է թելադրում, այսօր աշակերտները ներկայանում են բոլորովին այլ արտահագուստով, եւ մենք մի տեսակ Անտելացել ենք դրան։ Գիտենք մեծ քաղաքներում տարբեր դպրոցներ ունեն իրենց արտահայտությունները, բայց գյուղում, երբ մենք ունենք մատների վրա հաշված աշակերտներ, մենք չենք կարող այդ պահանջը թելադրել նրանց։ Ծնողները նրանց շատ լավ հագցնում են, չենք կարող ասել չունեն ընդհակառակը, բայց մենք չենք կարող այսօր թելադրել անպայման հրաժարվել ժամանակակից այս հագուստներից ու անդրադառնալ նախկինին։ Ես սա նահապետականություն չէի համարի, ոչ էլ ժամանակաշրջանի ինչ որտեղ հաղփացում։ Նկատի ունեմ, որ գյուղի երեխաները մի քիչ ուրիշ են։ Նրանք ժամանակից անկախ ինչ որ բան պահպանում են իրենց մեջ, այսինքն մի քիչ ուշ են հասնում նրանց այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինչպես լավ, այնպես էլ վատ կողմերը։ Մի քիչ ավելի մոտ պետք է լինեն երևի գրքին մինչև որ այդ գայթակղությունները հասնեն հասկանալի է ինչ առումով եք ասում բայց այս կամ այն չափով մեր աշակերտները կապված են ժամանակաշրջանի հետ, որովհետև դպրոցը համակարգիչ ունի, երեխաները օգտվում են համակարգիչներից, տներում կա համակարգիչ, օգտվում են ժամանակի ինֆորմացիան ստանում են հեռուստացույց եւ այլն։ Բացի դրանից, մեր աշակերտները, չնայած մեր դպրոցը փոքր է այդ առումով չեմ կարող ասել, բայց մենք աշակերտներ ունենք, որ երաժշտության դասի են գնում, ու մեր բոլոր միջոցառումներին մասնակցում են ու հանդես են գալիս օրինակ Կարեն Լալայան։ Սոսում երաժշտական դպրոց է գնում ու մեր միջոցառումներին զարդարում է իր երկերով իր նվագնով։ Հիմա սա արդյոք ժամանակաշրջանի հետ կապելու արդյունք է ինչ է կարծում բոլոր երեխաները ունեն հնարավորություն բայց ցանկություն պետք է ունենալ ուրեմն չպետք է այդ առումով միայն հնարավորությունների հետ կապել պետք է նաև ցանկության հետ կապել։ Կան աշակերտներ, որ սիրում են գնդակով խաղալ ամբողջ ժամարվա ընթացքում երեխաները դպրոցի բակում գնդակով են խաղում, բայց եթե ունենանք մի մասնագետ, որը կարող է այս աշակերտներին զարգացնել, գուցե մեր աշակերտները ավելի մեծ արդյունքի կհասնեին, քան քաղաքային դպրոցի այն աշակերտները, որ խմբակներ են գնում։ Իսկ մենք զուրկ ենք դրանից, բայց խմբակներ չի հասնում։ Մեր աշակերտները դրա համար էլ վճանում են։ Ինձ թվում է փոքր դպրոցների մեծ ուշադրություն չեն դարձնում։ Մեր դպրոցում խմբակներ չկան։ Հասկանալի է հաստիկների բացակայությունն, աշակերտների քանակի բացակայությունն, այս ամենը անդրադառնում է։ Ինչ կցանկանայիք ձեր դպրոցի համար։ Մեր դպրոցի համար կցանկանայի գեղեցիկ դպրոցական շենք, աշակերտների քանակի ավելացում եւ ամենաշատը, որ դպրոցը ունենար խմբակներ, մեր դպրոցի բոլոր աշակերտները կներառվեին այդ խմբակներում ու անպայման արդյունքը կերևար։ Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կարճատև երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Հիշեք հա Եթերային ձեր ուղեկիցը բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է։ Մեր ստեղծագործական խումբը հաջողություններ է մաղթում ձեր բոլոր ձեռնարկումներում եւ առաջարկում շարունակել լսել մեզ։ Հարգելի ունկնդիրներ, շատերդ կհամաձայնեք, որ երաժշտությունը մեր կյանքի անքակտելի մասն է։ Շատերի համար ուղի, ուրիշների համար նախասիրություն, հանգստանալու կամ թարմանալու միջոց։ Տարբեր դրսևորումներով այն արկա է մեր կյանքում։ Իմ հաջորդ հյուրի համար երաժշտությունն ուղի է, որը նրան գիտելիքներ է ապարգևել, օգնել զգացմունքներ արտահայտել, իսկ հետո նաև ստացած գիտելիքները փոխանցել սաներին։ Ջութակը, որն ամենազգացմունքային բարդ գործիքներից է, Մանկուց Անուշ Հարությունյանի անբաժան ընկերն է։ Արդեն 7 տարի Մայրաքաղաքի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում նա համբերությամբ սովորեցնում է երեխաներին սիրել, զգալ, հետո արդեն նվագել։ Անուշ ուրախ եմ ձեզ ողջունել, ինչպես առհասարակ ընտրվեց գործիքը։ Ինչու ջութակ եւ ինչպես այն սիրվեց այնքան, որ նույնիսկ արդեն փորձն եք ձեր փոխանցում։ Շնորհակալ եմ հնավերի համար։ Քանի որ ծնվել եմ երաժիշտների ընտանիքում, այսինքն մայրս երաժիշտ է, դաշնակահար, քույրիկներս նույնպես գնացել են երաժշտական դպրոց, եւ ես լինելով փոքրիկ աղջիկը տա, նույնպես տարել են երաշտական դպրոց, Դաշնամուրի բաժին, Մարիկս դաշնակահարա, քուրիկներս նույնպես։ Մի տարի հաճախել եմ Դաշնամուր, հետո զգացի, որ ինքը իմը չի։ Մամային ասացի, ուզում եմ ուրիշ գործիկ։ Այդ ժամանակ հիշում եմ Երևանի կամերայի նվագախումբներ եկել էստեղ համերգին։ Ես տեսա ու ասացի, որ ես գործիկից եմ ուզում։ Մարիկս ասաց, դա ջութակ է։ Ասացի, հա, հա, այդ եմ ուզում։ Ու տենց տարան ինձ ջութակ, Ես իրան շատ սիրեցի, հատկապես փոքր տարիքում, երբ որ երեխան մեծանում է, ջութակ իր հետ մեծանում է ու անընդհատ փոխում են ամեն տարի նոր ջութակ, նոր գործիք, նոր ինտուզիազմ պարապելու համար շատ հավանեցի գործիքը Ճիշտ է, չէի մտածում, որ երբևիցե ես կարող եմ դառնալ ջութակի դասատու կամ կարող եմ շարունակել Ուղղակի հաճախում էի, մի օր շատ պարապելով, մի օր քիչ, մայրիկս միշտ ինձ ասում էր, որ պետքա շատ պարապես, երաժշտությունը պահանջում է սիստեմատիկ աշխատանք, Հիմա ավելի մեծ տարիքում, երբ որ ինքս արդեն դասավանդում եմ, ավարտել եմ բարձրագույն, հասկանում եմ, որ իհարկե մայրիկս ճիշտ էր։ Հենց փոքր տարիքից երեխան պետքա սիստեմատիկ պարապի ու ճիշտ պարապի։ Շատ երեխաներ, երբ որ գալիս են դասի, ասում են՝ «Տանը քանի անգամ նվագեմ»։ 5, 6, 3 Թե քանի անգամ նվագեմ, ես ես միշտ ասում եմ, որ կարևորը քանակը չէ, կարևորը որակն է։ Կարող ես բացել մի քանի անգամ նվագել, բայց ճիշտ եւ հասկանալով ինչ ես նվագում, քան ուղակի բացել, հաշվել 5 անգամ նվագեցի ու փակեցի, դրեցի մի կողմ։ Դա օգուտ չի բերում։ Հետո երեխան պետքա սիրելով անի այդ աշխատանքը, որովհետև ինքը մի քիչ դժվար է այդ սկզբնական առումով, որովհետև նախ երեխան կանգնած է նվագում, հետո ձեռքերի դրվածքը մի քիչ անսովոր է։ Փոքն են լինում երեխաները, շուտ են հոգնում, ուզում են նստեն, ուրիշ դիրքեր ունենեն, իսկ մեր գործիքը չի թույլատրում այդ ամենը, շուտ են հոգնում։ Իսկ եթե սերը չի լինում, միանգամից չէ, էլ ջութակ չեմ ուզում։ Իսկ եթե երեխան սիրում է, պատրաստ է ամեն ինչի։ Նրա համար ամենաառաջինը ջութակ նվագելու համար մեծ սեր, հենց ջութակի, հենց գործիքի նկատմամբ ու իհարկե երաժշտության։ Այդ սերը ինչպես բնատուր կարող է լինել, ինչպես ձեզ մոտ էր, ասենք, տեսակ, սիրեցիք, ասացիք, այն գործիքից է մնում։ Նույնպես կարող է եւ դասատուի օգնությամբ այդ սերը, եթե կա մնա Ասենք, եթե բարբերաբար այդ սերը ներարկվի նկատի ունեմ, ծանոթացնել ինչ որ մանրամասների, հա, կոմպոզիտորների կյանքի հա։ երևի այդ ամեն ինչը ընթացքում կատարվում։ Ճիշտ ասած, իմ ժամանակաշրջանում այսքան հնարավորություններ չկար, որ ես տեսնեի ինչպես են նվագում ուրիշները, ուրիշ երկրում ուրիշ երեխաներ։ Իսկ հիմա, եթե երեխան ընտրում է այդ գործիքը, ինքը այնքան է ինտերնետով, հեռուստացույցով տեսել, լսել, որ ինքը արդեն հասկանալով է դա ուզում։ Այսինքն տեսել է այս մուլտիկում ջութակ են նվագել կամ այն համերգում ջութակ են նվագել, ինքը մամային ասում է, որ ես այս գործիքն եմ տեղեկացված ա լինում, քան ասենք մեր ժամանակաշրջանում, բայց իհարկե, երբ որ երեխան գալիս է, եթե դասատուն հետաքրքրություն չմցնի, երեխան շատ շուտ կհոգնի։ Մեկ-մեկ խաղի միջոցով ենք ներկայացնում, մեկ-մեկ ասում ենք, որ ջութակը քո տիկնիկն է, մեկ-մեկ ասում ենք քո եղբայրը, քո քույրիկը, ամեն ձև, որ ինքը սիրի, փայփայի, հանկարծ չջղանանա ջարդի գցի կամ շպրտի մի կողմ, միշտ ուրشادիր լինի ու ոնց որ մարդուն վերաբերվի։ Միշտ ես իմ աշակերտներին ասում եմ, որ ջութակը շնչում է ու եթե դու իրան լավ վերաբերվես, ինքը քեզ պատասխան կտա։ Շատ երեխաներ չեն հավատում, բայց երեխաներ կան, որոնք ասենք քնությանը նվագում են, ընթացիկ քնություններ կամ համերգների նվագում են ու լավ է ստացվում, Իրանք ասում են, որ վթակում ես հետ տվեց այն, որ մենք իրան նկատմամբ լավ էինք, մենք պարապել ենք, մենք ամեն օր իրան սիրել ենք, նվագել ենք։ Համեմատում ենք իհարկե ընտանիքում ոնց հա մայրիկը իրանց նկատմամբ վերաբերմունք ցուցաբերում, նույն ձևի էլ ինքը պիտի իր ջութակի նկատմամբ վերաբերմունք ցուցաբերի, ոնց մարիկը իրան կերակրում է, հագցնում է, նույնպես բացում ես գործիքը, փոշին ես սրբում, պարապում ես, հավաքում ես իր ֆուտլարի մեջ, փառք Աստծո, հիմա այնքան սիրուն ջութակներ են, այնքան այնքան սիրուն ֆուտլարներ են, որ երեխաները հաճույքով են բռնում։ Իրանց տեսք իրանց դուր է գալիս մեջքին գցած, քայլում են քաղաքով։ Այնուամենայնիվ երեխա են, կան արտաքին ինչ որ բաներ, որ իհարկեպես որպես մոտիվացիա անհրաժեշտ է։ Ահա նույնիսկ դասարանում, երբ որ փոքր երեխան, ասենք, տեսնում են այնից մեծ աշակերտը նվագում է մեծ ջութակի վրա, իրան միանշանակ հետաքրքրում է։ Ես իմ ջութակը եթե բացեմ աշակերտներիս մոտ, իրանց համար դա ուրիշ աշխարհ է։ Չեմ մտածում, որ սա նույն ջութակն է, մեկը մեծ, մեկը փոքր, բայց շատ է լինում երեխաները, որ ասում են՝ «Կարելա ձեր գործիքին ձեր տանք» կամ «Կարելա բռնենք ձեր գործիքը»։ Իհարկե, կարելա ձեր տվեք, բռնեք կամ մի հատ կնվագեք, լսենք։ Սինում են երեխաները, երբ որ դու իրանց համար նվագում ես։ Իդեպ դա էլ մոտիվացիայի ձևը։ Իհարկե, ես ընդհանրապես աշխատում եմ որպես ջութակի դասատու, երևի արդեն 7-րդ տարին։ Միշտ նույնիսկ փոքր տարիքում հենց առաջի դասանից, երբ որ պուճուր երկեր պիտի նվագեն։ Ես իմ գործիքի վրա կամ իրանց գործիքի վրա նվագում եմ ու ասում եմ ուզում ես այս նվագես թե չէ։ Եթե իրանց դուրը գալիս է, ասենք երկեր կան, որ իրանց ականջին նստած է ու ասում են՝ «Վայ, այդ երգը ես կուզեմ նվագեմ»։ Կուզես արի նվագենք ու իրանք ավելի հաճույքով են դա անում։ Ինչ խոսք կան բաներ, որոնք պարտադիր են, որոնք երաժիշտը անպայման հատկապես եթե ուզում է շարունակել, ուզում է հասնել ինչ որ բարձունքների կամ ուղակի լավ երաժիշտ, իսկական երաժիշտ դառնա, պարտադին եմ, որ պիտի ինքը անի, հենց փոքրուց սկսած ու միջև կյանքի վերջը։ Կարգապահությունը ինչպես եւ բոլոր բնակավարներում։ Այո, այո, հետո մեր գործիքն ենցա, որ պիտի շատ աշխատես մի փոքր բան ստանալու համար։ Միշտ մտածում ենք նույնիսկ մենք հիմա, ասենք ամիսներով պարապում ենք, մի հատ համերգ ես նվագում 5 րոպեանոց համար ես նվագում համերգին ու քո այդ ամիսներով աշխատանքը վերջանում է։ Մեր գործիքը այդպես է, պիտի շատ տաս, որ վերջում այդ հաճույքը, էմոցիաները նվագելուտ ընթացքում որ դու ստանում ես, ստանաս ու բավարարվես ու ուշ վերցնես հաջորդին դժվար գործիք է, բայց իդեպ նաև էմոցիոնալ մասով է յուրահատուկ ճյուղակը ես կասեի, ազդեցիկ, ասենք այդ բալանսը պահելը տեխնիկական եւ էմոցիոնալ մասի, որովհետեւ եւ տեխնիկապես եւ զգացմունքային առումով դժվար գործիք է։ Այո, մեկ-մեկ էմոցիաները նվագելու ընթացքում այնքան շատ է լինում, որ խանգարում է քեզ։ Դրա համար պետք է կարողանաս քո էմոցիաները, քո տեխնիկան, քո մարմինը քեզ ամբողջովին վերահսկես։ Ընդհանրապես ուրիշ գործիքների նվագելու ժամանակ էլ ատենց եւ հենց փոքրուց պետքա դասարանում երեխային սովորացնես դա, որ ինքը իրան զսպելով նվագի, տանը, դպրոցում, խնդրես, որ գնա հարևանի համար նվագի, մամայի, տատիկի, պապիկի, հոպարի, ասենք, շատ է լինում, որ երեխան գալիս է ու ասում է, ուզեմ մի բան նվագեմ դպրոցում, կամ ես ես վերջերս սկսել եմ նոր ձևով անել, արի մի բան սովորենք, որ նոր տանուն նվագեմ, ձմեր պապին քեզ նվեր տա։ Ու արդեն շատ երեխաներ ուղղակի տոնածառ երգը նվագում են, որ ձմեր պապին իրան նվեր տա։ Հյուրերը գալիս են ու ինքը ջութակահանում է ու նվագում է տոնածառ։ Դա երեխայի համար ամենահաճելի պահն է, որ ինքը գնում անջութակ ու տեսեք ես տոնածառ եմ նվագում, ասենք։ Ինքնագնահատականի բարձրացում ես կասեի հոգեբանական պահ կա այդ։ Հետո ստիմուլ է տալիս, որ կարող է ինքը մի ուրիշ գործել նվագի ու հանդիսատեսներ ավելի շատ լինեն, իրան գնահատողները շատ լինեն։ Տեսնում եմ, որ իրանով հիանում են, ծափահարում են, փոքր են Ինաց այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է կյանքում։ Եթե նույնիսկ մեզ լինեն արտիստի համար գնահատված լինելը հենց փոքրուց է դառնում այդ արտիստը, ծնվում արդեն ինքը տենց։ Իհարկե տարբեր երեխաներ տարբեր ունակություններ ունեն եւ մանկավարժի աշխատանքի մի զգալի մասը կայանում է նրանում, որ երեխաների հետ հոգեբանորեն լեզու գտնի, այսպես ասած, որովհետև բոլորը նույն ունակություններով չեն անշուշտ, բոլորը հետագայում շարունակելու համար չեն հաճախում, շատերի համար նախասիրություն է parzapes գուցե։ Այդ բալանսը ինչպես եք պահում դժվար աշակերտների հետ։ <laughs> Բարթե նաև։ Հա, իհարկե, երեխան որ գալիս է առաջի օրը դասատուի մոտ, Ծնողի հետ է գալիս իհարկե, ցանկացած երեխայի նկատմամբ պետքա յուրահատուկ մոտեցում ցուցաբերես։ Ցանկացած երեխա յուրահատուկ անձ է, որ տարին հենց սկսելուց սեպտեմբերին հենց գալիս են, սկսում ես իրանց բացահայտել։ Երեխաներ կան, որ շատ շուտ են քեզ տրվում, այսինքն միանգամից ցույց են տալիս իրանք ինչ տեսակ են, իսկ երեխա կա, որ շատ փակ է լինում ու հեշտ չի լինում իրան ճանաչել։ Նույն ձև էլ գիտելիքները, երեխա կա, որ միանգամից հասկանում, ընկալում է ամեն ինչ, երեխա կա, որ տարվա կեսը ոչինչ չի ուզում անցալ, ոչինչ չի ստացվում, բայց մի օր ինքը այնքան է բացվում, որ դու զգում ես, որ քո աշխատանքը կորած չէ, այսինքն ինքը պահել, պահել ու հանել է։ Դասատուի համար դա ամենակարևորն է, որ քո աշխատանքը կորած չի լինում, որ մի օր ինքը գալիս է դասի ու քո ասածները անում է հասկանալով, ընկալում է ու հասկանում է, որ դա ճիշտն է։ Երեխակա որ չի ուզում ընդունի, որ դա ճիշտն է։ Իրան հարմար է սենց բռնել, ինքը ուզում է տենց բռնի ու չի ուզում իրան դժվարություն պատճառի, որ մի քիչ ավելի ճիշտ բռնի։ Չնայած ինքը գործիքը նենց է, որ ոչ թե դժվար է բռնել, ուղղակի յուրահատուկ է իր բռնելը, նվագելը, ամեն ինչը։ Մի երեխայի մատիկը կարճ է, այնյուսը մատիկները բարակ են, այնյուսի լսողությունը լավ է, մեկինը վատ է, մեկը տանը, մեկը ուզում է լսի ջութակի ձայնը, մեկը չի ուզում լսի, հենց բացում է երեխան, ասենք ասում են, վայ փակի այդ ինչ ձայներ է հանում։ Իսկ սկզբնական միանգամից երաշտություն դուրս չի գալիս ջութակից պետքա շատ չարչարվես սկզբից ինչու՞ չէ տհաճ ձայներ դուրս գա որ դու նոր գտնես քո սիրուն ձայնը որով որ դու հաճույք կստանաս եւ դասատուն ուղակի պետքա բոլորի նկատմամբ համբերատար մոտեցում ցուցաբերի ու հույս պահի որ մի օր իր ասածները իր տված գիտելիքները այդ աշակերտը այդ երեխան ավելի ճիշտ երեխա ոչ թե աշակերտը ցույց տա թե քնության, թե համերգին, թե նույնիսկ տանը, թե դասարանում դասին, որտեղ երեխաներ կան, որ դասին նվագում են, քնությանը, ասենք, տեսնում են ինչ որ մեկը նստած է, լսում է օտար մարդ, իրաց կորցնում են, չեն անում այն ամեն ինչը, ինչ որ գիտեն, բայց այդ ամեն ինչը անցնում է նրան, որ հետագայում իրանց օգուտ բերի, հետագայում իրանք դառնան մեկը երաժիշտ, մեկը ուղակի, որ մեծանա ասի, որ ես գաղափար ունեմ ջութակից, նվագել եմ ջութակ, ես ես եմ նվագել, ես գիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ երաժշտական գիտությունը երևի թե պարտադիր է բոլոր երեխեքի համար։ Դա երբեք քեզ չի խանգարում կյանքում ավելորդ չեմ հավատում։ Ամենայն դեպս ընդհանուր զարգացված իհարկե, իհարկե։ Առաջ որ հարուսների բոլոր երեխաները գնում էին համ բարի, համ երաշտության իզուր չէր։ Գիտելիքը երբեք չի խանգարի ծտումա կյանքում։ Ձեզ եւ ձեր սաներին հաջողություններ, ձեզ համբերություն, որը պետք կգա եւ որ իրենց հաջողություններով հպարտանալու առիթներ տան անկասկած։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Օրեր առաջ զրուցակցի աշակերտները քննություն հանձնեցին, ու թեև նա փոքրինչ ավելին էր սպասում, այնուամենայնիվ չի դժգոհում։ Կարևորը ձգտումն է, որը նրանց հաջողության կհասցնի։ Մատիցս հերանաց Իմա, իմա դու եղելես ու իմա կամանաց Դուք լսում եք բարև Մարտածո հաղորդաշարը։ Մեր երրորդ էջում ներկայացնում ենք հետաքրքիր փաստեր Հնդկաստանի մասին։ Հնդկաստանը զբաղեցնում է Միացյալ Նահանգների տարածքի մոտ 1/3-ին համարժեք տարածք, բայց այն երկրորդ ամենաբնակեցված երկիրն է աշխարհում 1 միլիարդ 166 միլիոն 79 հազար 217 բնակիչ։ Հնդկաստանը տարածքի մեծությամբ 7-րդ երկիրն է աշխարհում՝ 3 միլիոն 287 հազար 263 քառակուսի կիլոմետր։ Հնդկաստանն աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարական երկիրն է։ Կումբ մելա տոնակատարությունը կրոնական է եւ անց է կացվում 12 տարին մեկ Հնդկաստանում։ 2001 թվականին միջոցառմանը ներկա էր 60 միլիոն մարդ, որը ռեկորդային թիվ էր։ Այն համարվում է երբևէ կազմակերպված ամենամեծ միջոցառումը։ Մարդկանց բազմությունը նկարվել է դիեզերքից։ Չի թույլատրվում հնդկական արժույթը ռուպին երկրի տարածքից դուրս հանել։ Ավելի քան 1 միլիոն հնդիկ միլիոնատեր կա, սակայն մեծ մասն ապրում է օրական ծախսելով 2 դոլարից էլ քիչ։ Հնդկաստանի բնակչության մոտ 35%-ը գտնվում է աղքատության շեմից ցածր մակարդակում։ Հնդկաստանի քաղաքներում կարելի է տեսնել ազատ թափառող կովեր։ Կովերը սրբություն են համարվում եւ հաճախ կրում են տիլակ՝ բարի բախտի հնդուիստական խորհրդանիշ։ Պարը Հնդկաստանի մշակույթի ամենազարգացած ճյուղերից է։ Այն տաճարներում աստվածներին երկրպագելու անբաժանելի մասն էր։ Հնդկական պարն առանձնանում է ձերքի արտահայտիչ շարժումներով։ Հնդկաստանը համարվում է շախմատի հայրենիքը։ Բառը ծագել է սանսկրիտերեն չատուրանջա բառից, որ նշանակում է 4 խաղաքար, հավանաբար փիղը, ձին, նավակն ու զինվորը։ Առաջին անգամ բամբակն աշխարհում մշակվել է Հնդկաստանում։ Հռոմեացի կայսրերը գրում էին բամբակից պատրաստված նուրբ հագուստ, որ բերվում էր Հնդկաստանից եւ անվանում այն մշակված քամի։ համար այսքանը սիրելի ունկնդիրներ։ Հուսանք մեզ հետ անցկացրած ժամանակը հետաքրքիր ու հաճելի էր ձեզ համար։ Դժվար պահերին պարզապես հիշեք, որ դուք ավելի ուժեղ եք, քան կարծում եք, եւ որ մարդկային ուժից վեր հոգսեր նրան չեն տրվում։ Մնացեք խաղաղությամբ։